Mustahab je već više od jedne decenije halifa muslimana. I kreće je sultan Medine otišao da posjeti jednog od svojih prijatelja, Mugire Mušora. A Mugire Mušora je tražio prije izvod od Homera da zaposli jednog radnika kod sebe. Jer je taj radnik bio nevjernik iz Perzije i da bi ušao u islamsku državu Medinu, tada treba dozvolu posebnog kalifa. Pa mu je Omer dozvolio, zato što je on, ovaj radnik, e, bio specijalista određenoj oblasti, bio poznati dobar kovač, pronalazač. Međutim, jedne prilike se požali Omeru da ga mu uvijenim šok da samo plaća. Jer da on zaslužuje neću plaću. Pa je Omer lično otišao da vidi tog čovjeka, šta radi, i kako radi. Prije toga su ga obavijestili i kazali da je u sanju, da je napravio monik koji će biti pokretan na vjetar, što je taj vakat bio nepoznac. Pa je Omer je takav došao da vidi tog čovjeka i kazao, čuo sam za tebe da si sposoban i da si u stanju da nam napraviš monik koji će da mene čeci na način da se koristi energija vjetra. ovom madamu kao od njih, napravit ću jednu stvar o kojoj će pričati istok i zapad za tebe. Pa mu kaže ovaj mu vidim, još uvijek povećajmo platu na dva dana, Ne mislim tim dupu, ako je ovako. Međutim, taj čovjek će taj dan iskovat nož. Jel? Nož u imati dvije oštice gore, otvoreno. I znači će taj nož u vrtu. I ostavit će da tako stoji mjesec dana u, otrovu. Nakon mjesec dana Omer i Bukhata, ujutru kad je izlačio na sabah namaz u džamiju, a ima obzira da ta džamija nisu bili osvijetljena ovako, da je bio mrak i da se nema što mnogo moglo vidjeti. Taj čovjek se prišunjao ušao sa one tamo strane ili hrava, jer je bio jedan prolaz Pa kad je ona ušao na namaz i stao ono ujutro, u saba, Allah, a niko ne počeo da klanja. Abu Luhb al-Mađusi, čovjek koji se nalazio tu u blizini, vidio je da ljudi još ne stižu na namaz. Pa je sačekao da ona klanja prvi rekat, samo se okazu. Pa kad je Omer klanjao prvi rekat, samo se okazu, ustao na drugi rekat, ovaj čovjek će prići s desne strane, Omer je Muhataba, i zareće mu nož tri puta u prsa. Jednom u gornji dio, a zatim u donji dio, i onda se skroz zove nisko. će tri puta. I kod zadnjih puta će pomoći nož na stranu, da mu nanese, odnosno napravi veći vijez. Omer ibn Hatab je tu pao. Ljudi koji su bili iza Omera, vidjeli su što se desilo. Međutim, neki su bili daleko iza, samo su izgovorili Omerov glas, neće da više dođe na vlast. Ovo je čovjek koji je izvršio atentat sad na halifu muslimana, a želi da pobjegne sa tižami. Pa kad je htjelo kroz ljude, ranio je 13 asala. 13 ih ranio. Obzirom da je noć bio otrova, sedmorica od njih sunaka. I kad je bio u izlazu, jedan od ljudi je vidio šta se radi, skinuo svoje regal, gornje vrtače. Skinuo svoje vrtače i bacio na ovog čovjeka. Kad je pao vrtač na njega, ovaj je izvršio ubijstvo. ubio se, poslanikao sa džavom. Omer je Khattab koji leži ranjen, ne uprati njegovog sina, dula i Omer. On nam prenosio hadis u Buhari. Pa kaže, stavio sam ruku na ranu svog oca, pa je ruka prošla svog čomotu. Vidio sam da je velika rana. Pa sam skinuo sa svoje glave i mame svoje turban Odmah toga je zapotovo tu dobro radu. A onda je izgubio svijest. Pa smo ga, kaže, ponijeli do njegovih vodaja. Izmijeli smo ga iz, žalje. A Abrahman ibn Auf je nastavio ljudima da trpili, da trpili namaz da završe sa ovaj namaz. Omer ibn Khattab je sad smrt ranjen, leži na posedi, ljudi oko njega je. Kod izlaska sunca Omer ibn će doći svjesni. Dolazi svjesni. Ljudi koji se nalaze oko njega, jel? Puno ih, neki plaću, neki tako. Omer ne zna što se desilo sad, obzirom da ono bilo iza nam i nama i tako. Prvo pitanje koje Omer postavlja za nju. Znam da je tebe neko ranio, da je na tebe neko atentat izvršio i tako. i onako bi pitao, šta je bilo? Kome ranio? čega, kako, gdje je. Međutim, ona nam dana ništa od toga ne pita. Ona postavlja pitanje i kaže samo na nas. jesu li ljudi klanjali namaz? Su ljudi završili namaz? Pa mu kažu oni oko njega, da, ovaj je ljubljeni. Ljudi su klanjali namaz. Pa kaže svom sinu Abdullah Romeru, donesi mi vode pa mu on donese ovdje ovako, da se napije. Pa mu kaže, Amr ibn Hatab, ne tražim ti to. Donese vode da se abdesti. Pa mu Abdullah ibn Omer donese vode za abdest. Onako remen sad krvaju, Abdullah Omer ibn Hatab se abdesti. I na mjestu gdje je sedio klanja sabah namaz, se ne gledio, namaz u tome. Išao sam razno ljude koji se od mene očekuju. Halifom se malo pitanje, nije uopće čovjek. Kad se se uzavio, kaže, ima on to čovjek koji nikada malo njene srce ne učinio. Jer tako ne Allah, ne bi volio da se parničim sveki na sudnjem danu, koja je Allah jednom spustio čelena. Dakle, hvala Allah što je ubio na čovjek koji ne vjeruje. A zatim Omer kaže da je sudnje muka na dobro, gotovo je, preselit će Nema sreće i uspjeha za čovjeka koji ostavi na nas. Nek se sve uspjehom jedan dana koji ostavi, koji ostavi na nas. Zašto im ovo govori Znaš Zašto je ovo sad najbitnija stvar, iako je u pitanju sad dosta preseljenje od Omer sve u svijetu? Zato što Omer naučio tu lekciju poslanika sa Allahom i Sredom. Zato što je poslanik sa Sredom tokom svoje misije 23 godine naučio da je namaz glavna stvar. Da je namaz prvo pitanje sudnjeg dana. Napravio čovjek smrtinu džamija. I došao na sudnji dan i nije kada namaz. Pa namaz. Kaže, gospoda, ja napravim svoj džamija da bude džamija. Dobro je stih Prvo pitanje to je stih džamija. Pusti tamo veli. Dođemo do toga, vidimo namaz. Prvo pitanje. Možeš napraviti hiljadu džamija. Otišla je sto puta, u 12 kata milijardu mara. I opet će namaz biti prvo pitanje na sudnjem danu. Neće biti prvo pitanje sa vašom Jesi bio poslušao roditelj? Jesi udjelio sada? Ne. Prvo pitanje će biti a sada namaz. Kako stojiš sa namazom? Jesi bio da njih koji pet je redovno namaz? Jer ovaj namaz مسلمي ضاغط ويجب أن يكون بيسمع نفسه صور صار من زمن صار مات هذا نفسه يتمنى أن الناس يرسلوا منه وطالب وحديث عبد الله بن عباس وأحمد لأنه مسلم ترجيم للهدي المصريين صلى الله عليه وسلم وزعت من هذا الحديث يتوجه الشيخ هنا إنه في السدرة المنتهى I dođu do granice na kojoj bilo se I Kaže, džebril, ja ovdje stajem, nije je dalje. Pa poslanik sam sada pa podloži dalje. E, tamo, gdje najčasnije nalebe džebril nije kročio, tamo je gospoda svjetova propisao poslaniku Muhammedu sa sada njegovom umetu I Zato je taj ibadet posebno. Zato što je propisan na I zato što je on vezan od tebe, Allah. Allora il popolenne è reso il mezzo. Quando va il mio severo, va il mio severo, nek se ne nada hajr. Nek se ne nada nekom hajr. Zar nisi primijetio u Koranu da je osnovna stvar koju Allah naređuje svojim poslanicima šta? Sana, namaz. Namaz. Zekerija. Kada je ovo Koranu za Zekerija? وَنَادَتْ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ po mene dobri ljeci. I moja potpunost ne bude tako. Ali šta? Namaz. To bi Ibrahim ovdje samo za namaz. Jer zna da je namaz stup. Ako se stup makne, zna da se sluši. Što kaže gospodar svjetla Musa ovdje sa? Inni an Allah. La ilaha illa ene fa'budni wa ahi وأقم الصلاة لذكري يا سن الله نيما Boga osim mene fa'budni i mene obožava wa aqim salat dhikri i namaz klanjaj da se mene sjeća Allah kaže Musa prije nekoliko hiljada godina Isa ali sam u Kur'ana se Isa ali sallam kaže u Koranu Inni وأوصاني بالصلاة ما دمت حيا وأوصاني بالصلاة قال إني عبد الله ما وآتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة قال عيسى إذا الله أوصاني لا مبارك لا وبيعطيني tako وأوصاني بالصلاة إذا يا الله وروجه propisao sam šta? وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها Naredio je svojoj familiji namaz i ustraje na to. Ovo važi za nas. Ali vidiš, evo ti pet primjera iz Korana, da je namaz naredio svima od pa do da nema izuzetaka. Koliko je taj vlad bitan, ukazuje nam I odnosno, odnosno o toj važnosti za nas govore možda oni posljednji je poslanikov sa sveme životom. Jer ono što je najbitnije, to potencija šakaju. Ako znaš da sad sediš nauka, na to želi da upozoriš ljudi u ulici. Da Mohamed sa osadom, petak, e, pred preseljenjem, sa poslanik sa osadom razvolio, kad je klan ljudi lakšan, poslanik sa osadom, je ljudi lakšan je već osjetio slabost se vratio u Eto Pariša, u Parišinu sobu, odnosno u svoju kuću. Stopala je raka mrznica. To kada kad bi stavili na njega mokro, mokro krtulje, na glavu nešto, pa sam isto srcu nesvijest. Pa, pa dođe se. Pa dođe sebi i pita, ja sam da nas, jesu ljudi kao Kažu ne, čekajte, ovo Allah poslanče. Što je on tu do, do, do džami? Pa poslanik sa osvrame kaže nasvijete, odnosno polite ne vodom. Polite ne vodom, kako ona temperatura je splana. Pa kad poliju vodom, pa poslanik sa osvrame opet hladu mjesec. Kad došao na sebi, pita ima, a sam na nasu, jesu ljudi hrani. Brine se za namaz. Briga mu namaz. poslaniće, čekaju te. Pa je kaže poslanik sa sredom, donesite sedam pregrši, sedam onih kofa vode, hlade i polijete na mene. Kaže Ariša, pa ste ulivali mu malo vodu, poslanik sa sredom, grozno se kada se ruči, ima temperaturu. Pa kaže, došao rukom ovako, mene, dosta je, ne može više podnese, dosta je. najpokrzudał stanie za mnie pół dwa palcem. Przeciwko pomyśl. Kiedy syn pita na samym nas. jest drugi tlenem, każdy miał poza jeszcze ciepłych. Każdy dostanie z ocenem burła rabektem w Jeruzalimie nas. Lecce Abu Bakr, on Pana i na nas. Lecce to Bakr, neka on klanja ljudima namaz. I od tog petka pa sve do poslanikov sa sve preseljenja, sve namaze znači, evo Bakr Sidik, do zadnjeg ponedjeljka. Zadnji ponedjeljak, taj dan, kad poslanik sa sve će preseliti iz Indije, osjetio poboljšanje, kuda mu je lakše. Pa je naredio već među ikindijsku vjenje, rekao, pozovite mi Abbasa i Ali ne bi palio. Abbas namiđa, a Ali Tamić. Zovite se dvojicu. Pa dok su njih dvojica došli, oni počeli počeo da pravi i jezik. A poslanik sa osadem imao postojan prolaz od Mihava da uđe odmah na nas. Pa kaže Ali na Mihavir i Abbas, ponijeli smo ga. Prvo je malo poračao, a onda je su mu se noge vukle po, zemlju. zemlji. Ne može da ih Znači, se toliko je izmoren, bolestan. Ne može da digne nogu, poslanik sa sve mu se noge, šta? Vuku ovako u zemlju. Pa smo ga, kaže, donijeli sve ljudi. Kale, kaže Enes, Enes je Malik, kad je po sa ova sve promijenio, sad ne nosi atlas, ja ne ne mi i po sa sve dolazi u srednje stranice, oni u je da sam mislio da je njegovo lice u stvari dio mjeseca. Tako je lijep bio ono Allah sam sam. Pa sam mu uvijek povukao. Poslanik sam sam prošao za njega i To Do kraja vas. Pa je Bakr odbio. Ja neće. Hoće da poslanik sam sam kraja Da on sam je ljudima da namaz. Pa poslanik sam sam sjedne. Stavio ga na sjednu da je sam sedem tada i šajcu, onako koliko može da se nisam. Malo bi se nagio za rupu, a Ebu Bakr bi stavio pored njega on bi se sagio onako kako treba se i donosio tekbira na glas. Jer to sam sedem tiho govorio, bolestan. Pa su tako pitali i klinili. Nakon toga je ovaj zadnji govor poslaniku sa osam. Znači sad nakon klinili, eh, to je naočno nemoće se zatvoriti da mladak smrti sin uzme najčasniju dušu i grti. Ali prije toga poslanik sam osam se islao na mjeru. I to nije se islao. Jer ovo jedini govor koji održao se reći. Ima običaj da kad stane, govori ljudima dok stoji. Ovaj put nije mogu da stoji poslanik se sve mogu su da sada ne da ne budu sada. A je sjelo. Pa je kazao ljudima, evo je ovaj poznati govor svojima svijeta, ako sam nekome od vas fizički naravno meni pogledu ili neka mi vrati. Ako sam od vas neko mi nešto dužan od metka, evo moj metak, pa da mu nadomjestim. Vidite, niko se ljudi nije javio. Pa kaže ako sam sada, A pa nemojte, nemojte se stiditi sebe, nemojte neko se stidi pa neće da kaže. Pa jedan čovjek ustane i kaže, a malo Allah poslanić, dva se se još dužan. Pa kaže, poslanik sam sada, bila namjerimo dva dirhema. I kaže im, ako sam već u čast uvijedio, evo mene ovdje sad, pa da to jel, riješim. Jer želim da susretim svoga gospodara, a da nema s vama nikakvih osjeća. Pavica nas da budem ja a to pa sam bio željen. i poslije Ramazan, pa da će stani za zakljati. I otići na da bude mogućnosti da sakri čovjeku koji ispravno planja namaz i upotpuni ga, zajednica neće imati problema nikada. Inša Allah bi ovdje kada, da smo dobili da govora na vas, Ljudi nam je pitanje za nas. Da li mi klanjamo namaz ili ga izvršavamo na koga koji Nigdje u Koranu Allah ne kaže salu klanjajte. Nego na svakom mjestu kaže ehimu salam, u ahamu salam, i pametu salam. Znači to se traži od nas. A ne, ne traži se nas da samo klanjamo, to forme radi. Nego se traži od nas šta? I kametu salam. Da uspostavimo namaz onako kako nam je naređeno. Sa svim onim što namaz jeste. A prije svega sa slušanošću. Ali pametu salam misl klanjanja uopće. Ono pravo klanjanje je klanjanje sa živom. Pravo klanjanje ima svoje, svoje pravila. Kad ja sam pitao i kazati, znam se jednom čovjeku u Irana koji je Allah odradio mjetak. Vidite, on nije odšao na arhijet. I ti znaš da je vaša doma sela. I vidiš da je zvodinu u koptu klanja samo namaz. Međutim, nađe ti mu kaže, ovo nije Ja znam da ti mogu otići na to. Zna ne znaš da je hač? što je slavska dužnost da Viktor Berović. mi jesam posao, jel, zauzet sam. I tako, kad je hač? Kaži ti njemu hač ove godine kod nas u septembru, Zulhiće. Zulhiće, kad je hač? Jel, prvih deset dana Zulhiće, da? Tad je hač. Pa on kaže, Zulhiće u septembru, Kaže, ja imam u julu hrce na sobotu. Pa sam nam namijetio da ako Bog da u julu, izradim vizu i je u Merku. Pa ću ako Bog da ja u julu, uh, obaviti sve što kada se zbori. Potom ovdje ću pokabe, ću sad, otiću na refat. Na minu ću baciti na meče, vraću se u Merku, tamo sad, obljam ću malo za kratko dan, i eto. I ti njega pitaš sad, kada je što? taj se je ne zna. Kažu, kako ne zna? Zar nisam obavio sve što uradio? Kaže, ne znam, obavio su julu. Hađu septembru. Mora biti u septembru, sam zovjeđen. Ti mu kažeš kategorički, ja ne znam. Nema šta. Ali ja da se pitam, šta je s čovjekom koji se probudilo sa mene i sam salat nas? Šta mu ti se? salvatista. A znam da se sabah valjao zove, pa to nisam se sunce. eu ovaj dođe i gleda sabah u deset. Ti estou kažeš Allah, ovo su vrijeme, isto što nam to lađe. Mora biti tačno propisano vremena. Mora biti tačno onako kako je naređeno i propisano. Da bi čovjek osjetio nadnađe salah. Slast u namazu. Jer stvar su namazu, osjećaj živka u namazu, ono što čovjeka drži, da samo dolazi na namaz. Nekad mi recimo koji, da kažem, više slaže malo slavu, klanja i tako, možda se Viš ti naći ti primjer jednak, jedne žene jedne Kako je nju namaz e, prebrodio? ne muslimanke. Naime, kaže profesor, e, e, putan podučava engleski jezik, Njegova majka Amerikana, njegova majka Pekansa. I kaže ona, u našem nešto gdje mi idemo, tako primijetila sam jednu ženu, da dolazi na jacu danas i klanja sam. A po njenim pokretima i načinom kako se ponaša, vidim da nije imam jedne prijateljice tu, ko da je neka sanke, ko da ne pripada našem djevatu. Pa sam je, kaže, jednog dana prišla. Da je pita, pa nisam Stjepan Bož. Pa sam se začuo danas. Nisam u Stjepan Bož, kaže nisam. Pa zašto ovo ovdje? Kaže ovo mi je terapija. Kakva terapija? Kaže ja sam imao problema sa duševnim bolestima. Imao naravno depresiju i tako, srame tuga i problemi s malo kod mene. Pa sam ništa kod ih doktora. Pa te njihove I sve koji su opisivali, koji sam pirali i tako, ništa. Pa su oni kazali, šta ti će da probaš dzielna, se nie na niech izvornih popčaščala popčata na hali šuštoj. już sam, kaže, odšao u Trsku. Kršćanka. Pa sam odšao u Trsku, vidjela sam, kaže, mi tamo stoju, a malo pjevao, a malo na mnie govori, pa opet sjedio, pa pa, niż tam nisam ostao. Odšao sam i u budistički hram, da im nakon njih dogodilo. kompliciraju stvar. I onda je samo ostalo, kaže, šta da dođe kod vas, kod muslimana? Pa sam, kaže, došao ovdje i primijetila sam da vaš svećenik dobro pjeva. Tako kaže. Vaš svećenik dobro pjeva. I ono što on govori i ovi pokreti koji vi radite, to mene drži 3-4 dana poslije. Dobro se rešava. I tako svaka 3-4 dana kažem na vratim ovdje, odavde držao u grču sam i osjećao se hir. Žena ne gleda se. Dođe na namaz, slušaj malo kako uči Koran i lijepo. Ali gdje smo sam ja i ti tu? Da kad dođemo na namaz, da nam bude lijepo. Zapamte. On kad se ne osjećaš lijepo, znači da ima nekih stvari koje treba promijeniti život. Prije nego što budeš u Ili možda ima u tebe nešto što se zove ulažu i platne namaze, mi tako nazovemo. Ne klinaš šercu i salam džematu. To te prvo htjeti. Znaš ti ti koji kreću se na namaze, samo sabah i pravo ne možu da. Spavamo se. Možda upravo zbog toga nema bereketa, nema, nema slast namaza. Poslanik sa Allah sedem, kad bi kada sabah, pitao, gdje je taj i taj? Kaže, nema. Gdje je taj i taj? Po imenu? Kada nema ga. Gdje je taj dar? U Po imenu? Nema ga. Slavim se sam kaže, najteži namaz za monafike, ova, jaca je sabah. Najteži namaz ima, sabah i jaca. Kad bi im neko dao određenu vrijednost, oni bi se pojavili došli. Spomenuo poslanik sa sve znam za velikih plečkih tako mjese, kad bi neko dao, oni bi došli. Jedan trgovac, bogataš, mirovnik, odvijača. E, je ogromnu džabu, jednom naselje. A tamo gdje on ima svoju firmu, gdje sam je blizu, nakon manju džabu. I u toj manjoj džabu uvijek okvalja sa tim usanima koji su kod njega radnici, i tako. I nikad nije dolazio u ovom džabu koju je napravio. Kaže, jedno jutro dođe na sabat, u tu veliku džabu. Kad sam poslana. Imam i 11 ljudi iza njeg I ja. Hajde smo kada taj sabah. Priznajmo, to je nasilje ogromno. Kako mogu malo ljudi? Kaže, vidiš, ovi 11, to ti je majke prva osam. On uvijek kada je zapravo. Kad jedan pravi, ja sam da je nešto. Ostali nema. Ovi 11 uvijek su tu, prvo, svakoj persona sama kaže. Kažu vam je taj jedan, da ćeš mi njegova imena sam. Ovi ste dobili imena mi taj jedan. Dao mu imena, a on svako kupio zadnji model šaroleta, po sulja na mara košta će dobiti. Prvo njegov, dao mu auto, taj dan. E vi, svima, nikada niste. Kaži imam su brana, Samo nije zatrebno. Da li održavaš vezu sa Allahom ili održavaš? Jer onaj ko ostavi namaz, taj je prekine vezu između sebe i Allah. A onaj ko klanja namaz, taj drži vezu između sebe i Allah. A onaj ko ima vezu među njega i Allah, ko uspostavi vezu između sebe i gospodara svjetova,